að hlusta á þáttinn ESB Nei eða Já á útvarpi sögur þar sem Egil og Frosti fá gesti til að ræða eina af stærstu spurningum Íslandsjónar. dag hlustendu góðir. Í dag er lögadagurinn 16. janúar árið 2010 og þið eru að hlusta á þáttinn ESB nei eða já. Þátt sem fjallar um afar stóra spurningu, líklega stærstu spurningu Íslandsögunar. Ég heiti Frósti Sigurðansson, frangatastjóri hjá Duhop sem reykur flugleita síðum. Og ég heiti Egil Jóhansson, er forstjóri Brynborgar og sísla alla jafna með bíla og við erum um, umsjónum með þáttarins ESB nei eða já. Það er rétt að taka fram að við erum báðir frekar efins um að Ísland eigi erind í ESB en höfum þó opin huga og áhuga fræðast um ólíka skoðanir. Þátturum mun fá til sín góðagesti, áhugamenn og sérfræðinga ESB-málum til að fræða okkur um ymsa hliðar Európa-sambansins. Þátturum mun gefa talsmunni begja fylkinga til að mætast og færa rauk fyrir máli sínu, allt á málefnarlegu nótum. Já, og gesti þáttarins í dag verða þér Andris Jónsson, eigandi og frangotastjóri Góðra Samskipta, almanantingsla og formaður Almanatengslafélag Íslands og Hans Haraldsson nefni við Háskóla Íslands. Báðir hafa kynnt sér Evropamálinn mjög vandlega en þeir eru þó ósamála um hvort segja byrja já eða nei við ESB. Nú í hverjum um ESB nei að já þætti verður hlustendagetrun og spennandi velun í bóði fyrir þá sem eru fyrstu til að setja rétt svar inn á Facebook síðu þáttarins en hún heitir ESB nei að já eins og þátturinn. Í þættinum í dag munum þeir fimm fyrstu sem setja rétt svar á Facebook síðuna reppa flottan ból, íslenska hönnun frá Dogma, lögavegið 30 og, og í kringlunni eða á Akureyri. Það vissar að fylgjast vel með því spurt verður úr efni þáttarins. Já og megin þeim að þáttarins í dag er líðræðið og ESB. ESB leggur miklu áherslu á líðræði og, og gerir kröfu til aðeldryggja að þau hafi líðræðslegar hefður í hefðri. Þráttir það hefur ESB mátt þóla nokkra gaggríni fyrir ólýræðisleg vinnubröð og vaksandi fjarlæð mellir kjósund á valdhafa. Sumir hafa gengið svo langt að segja að ESB fengi ekki yngungu sjálfsíð í dag vegna lýræðismála. Eh, við köfum nánverið þetta í dag og samt gestum okkar. Já, það er spurning með hvernig er staðan á samningamálunum núna, veistu það frósti? Hefur þið kynntir það og hvernig er þetta samninga ferli, hvernig gengur það fyrir sín? Já, um, svona eh, það er eiginlega að starta á þeim stað, eh, stað að, að hérna, við erum búin að svara þessum 2000 spurningum og senda þeir til frangatastjórnarinnar en frangatastjórnin er núna svo kallu starfstjórn og það tekur við ný frangatastjórn þegar að Lissabon sattmálin nýja tekur gildi 1. februar, það er mjög skilst og það mun vera hlutverk nýju frangatastjórnarinnar að fjalla um og gera álit um aðaldarsumsókn Íslands og senda það til leittóráfsins í ESB og ég held að hérna, við munum reyna að, að hafa samband við talsmenn samninga nefndar í okkar Íslands og uh, fá nánar um stöðuna þegar við náum tala þeim En þetta ferli, þetta er mjög þetta er aldrei langt ferli og flóki ferli hvernig fyrir svona hennan bara venjulega ísletting að átta sig á hvernig það gengur er eitthvað upplýsingar, er eitthvað vefsíður sem maður getur kafað inn á og, og skoða þetta fyrir? Já, það er undan eitthvað góður upplýsingar um þetta á vef eh, utaríkisræðanendisins undir evrópa.utaríkisræðanendi.is samninganemnd og þar eh, reiknaði með að verði fréttir af ferlinu jafnum og, og því vindu fram en þetta er margra mánuða ferli og hugsaðum að tekur þetta eitt og hálfti tvö ár ef þetta heldur áfram og eh, það er náttúrulega eftir að koma í ljós hvort að leittóraráðið samþykir umsókn Íslands og samþykir að ganga til samninga við okkur það er sagt, ekki komið á það stiga ennþá Þannig að við erum ekki byrjuð að sem, semja raun formulega en er búið, það er búið að skipa samninga hópan eða ekki það eru þeir margir Það er búið að skipa tíu samninga hópa mér skilst að aðal samninga nefndin sem búin að hittast tvísvar og meðal annars búið að stopna undir hópa sem að einbita sér ákveðinu máluflokkum það eru hópur um byggða og sveitastjórnamál það er eh, vörur, orka, samkynningsmál og fleira, það er einn hópur svo er annar hópur sem fjallar um félagsmál, þjónustu, fjárfæstingar, umfengurismál og annað slíkt einn hópur um fjárhagsmálefni einn hópur um dóms- og innaríkismál einn um lagaleg málefni einn um landbúnaðamál, annar um gjaldmiðismál og svo er hópur um sjáuröldismál og svo aðlokum hópur um utaríkisviðskiti, utaríkis og öryggismál og allt, þannig er búið að skipa fólki í þessa hópa Hver stýrir þessari þessi samningaferðli fyrir okkar hönd Já, aðal samninga maður okkar og það var fréttilgjining um það það er hann hérna Stefan Haugur Jóhannesson sem að verður fyrirverdi sendiherra í Brussel sem að mun núna hérna, stýra þessu og, og það er markmið okkar í þáttunum að, að ringja hann og, og fá reglulega í hjá hann svona hvernig ferð, ferðlinu fram, vindu fram jafnóðum Já, þetta er náttúrulega augljóslega einn stærsta spurning Íslasnögunar og það er mjög mikil þá að, að við séum þá í góðu sambandi við þennan samningamann og hann getur þá upplýst okkur og þá þjóðunum leið hvernig staðan er. En síðan er vantilega hægt að fylgjast með þessu á þessari vefsíðu að einhverju leiti. Já, og vefsíðu þáttarins náttúrulega. Og vefsíðu þáttarins, Facebook, Facebook síðu. Já, og þar er, að því hún nefnir Facebook síðu þáttarins að þar kemur náttúrulega fram upplýsingar um getrunna og, og það er mikilvægt að menn gerist þá aðdáðundur uh, eh, á Facebook síðunni og, og þegar spurningin fer inn því að spurningin í, fyrir geturuna hún mun koma fram í þættinum og verður sett inn á Facebook síðuna og fimm fyrstu sem svarar rétt þar eiga þá rétt á ból frá dogma að Þetta er náttúrulega alveg stór, stórkvölsleitt ég er að horfa hérna á Facebook síðuna, ég er bara live það eru konum 21 aðdáðandi á síðuna og það er þá stort hlut alltaf þeim sem vinnum ból ef það er að hlusta. Hann, hann er mjög góð að líka á að vin, vinna ból, en það er Facebook síðan hún fór í lofti bara í, í gær þannig að þetta byrja vel en spurning með hvernig, hvernig getur maður að afla sér betri upplýsinga, ég var svona aðeins að reyna að kynna mér hérna Európa-samandið eh, og fór og kefti mér nokkrar bækur aðeins byrjar að glukka í þar og það er hérna ein eftir Björn Bjarnason hvað er Íslandi fyrir bestu tengst Íslands og Európa-samandið ég hef nú ekki búin að lesa bókina allar bara aðeins búin að glukka í þetta þetta er einn ein, ein kostur í stöðunni nú Eirikur Bergman hefur hérna, sínt þessu málum mikið náhuga og skrifaði hérna, bók frá Eurovision til Evru, allt um Európa-samandið er eitthvað sem þú hefur verið að lesa undanfærið? Já, ég lef bókinas Björn, uh, Bjarnasonar hún er mjög góð og svona góð, gott, góð yfirferð yfir þetta og ég las líka hérna, skýslu Európunemndarna sem heitir Tengsl Íslands og Európusambansins og er útgefin af fósættisræðanindinu kom þar út í mars 2007 og þar er hérna mjög mikill og góður fróðleikur um það hvernig hérna ákvæmnaferðlið er í bæði európska efnaðsvæðinu og síðan hvernig svona aðeldarferðli gæti lítið út og uh, ég mæli sterklega með því að fólk sem eru áhugað þessu kynnist það þaðrið síðan hérna er einn bók hérna sem er ekki beinlínu sem Európa-sambandi en, en hún er, þetta er bók sem heitir Falið vald uh, og hún kom út fyrst árið 1979 og fjalladaldið um þess svona, svona stórar valdastofnunir og, og hvað gerist á bakvið tjöldin þeir sem vilja kafa enn meira ofan í hlutina en er eitthvað í fréttum hefur eitthvað verið í fréttum tengslu við Európa-sambandi undan þarna vikum Já, mér fannst svolítið merkeli frétt sem kom hérna frá landsfundi vinstirgræna í, bara í gær, gærkvöldi, að það er með, meðal álíktana sem lagða voru fram á fundi flokksásfundarins hjá þeim á Akureyri, er að þeir eh, lækja til að, að samstarfi Íslands við allþjóða gældur, nei, býtu að, að umsókn Íslands að Európa-samtunni verði dreyin tilbaka. Það var svona, þetta er aðdeglisverð frétt hans mér. Já, og eh, var búið að fjalla um þessa álíktun? Nei, það var nú ekki búið. Og, hérna, og það var viðtal við uh, Katrínu og hún spurði svona einmitt hvað, hversu mikla líkur hún held að því að þessi hérna, álöftu næði framáganga og hún vildi nú ekki tjá sér beint um það en það er ljóst að eh, stjórna samstarfið millir vinstekarn og samfengingar byggjar á því að þessi álöftin gangi ekki fram <laughs> Já, ég hef mitt sá þetta viðtal við Katrínu Jakobsdóttir mentamálraður í gær og, og hún, hún henni tókst að leiða hjá sér svari við spurningunni því að náttúrulega þau fóru inn í þetta ríkistjórnarshastar þar sem var samþygt að sækja um aðild að Europasamöndinu. En, en væntalega hafa þá þessir tilögu gerða menn það í huga að, að kannski nýta ferðina því það eru annar borð verið að, að greiða þjóðratkvæð um æsefmálið að, að smetla þessu með. Það þekkist lífur frá Sviss að þá er gengið til þjóðratkvæðagreisna þá er fjallega gerðan um mjög mörg mál í einu. Nákvæmlega og og hérna, þetta var náttúrulega, náttúrulega rætt aldrei áður en við fórum á stað hvort við hefðum átt að sæk, hérna, kjósa um eða þjóðin þetta fá að kjósa um hvort við ættum að sækja um og ég verið að velta, velta þessu fyrir mér og kannski í, í ljósi æsefmálsins hvernig það var, hvernig, hvað það fóri í slæman farveg og endaði þá í ógöngum hvort það hefði jafnvel verið betra og jafnvel fyrir þá sem vilja ganga í Európa samandið að það hefði verið kosið um og hefði verið sátt um að sækja um mm. og þá hefði það ekkert verið að þvælast fyrir þeim en er enþá möguleiki að efna því þóraðgreifslu um umsóknuna sjálfa heldur að það sé möguleiki eða erum við komin á langt að stað? Ég held að sko ef við mitt horfum alltaf til svist þá verist vera að þeir hafi eh, lagt að stað en síðan stöðvað aðaldaferlið og þeir settu það bara á pásu, eilífað pásu þeir dróðu ekki umsók sína beint tilbaka en þeir sagðu við ætlum að stöða ferlið og setja það á hóld þannig að Sviss voru komnir inn í rauðina engangsröðuna eh, sem kannski er svolítið klókt hjá þeim sem þeir geta sem sagt ræst ferlið aftur og þurfa ekki að fara aftast í röðuna en þeir ákvaða að setja það var ekki, vittist ekki vera fylgi við málið hjá þjóðinu allri og þá bara settu þeir umsóknuna á hold og ég held að það geti verið svolítið sniðið með leikur að eiga þetta inni Það getur verið því að margir hafa náttúrulega talað um að þetta sé ekki klókur tími að sækjum núna, við séum það veik fyrir og séum á hjánum það getur verið ekki, ekki svona samningslega eða svona, já, samningsteknilega séð sniðut að sækjum núna en svo er aðeins þeim segja að það sé einmitt rétti tímin Já, við hérna munum einmitt í þessum þættir en að kynna okkur svona með begja fylkinga í þessum móli og hérna það er kannski rétt að einmitt að, að velta þessu betur fyrir sér og kannski spyrjum við gestirna þess út í þetta, þessa frétt mm. Gestirna er einmitt sem koma núna strax eftir eitt það er Andris Jónsson eigandi og frangatastjóri góðra samskipta og almanna tengsla og formar almanna tengsla félags Íslands og Hans Haraldsson, nefnuði Háskóla Íslands og þeir hafa báði kynnt sér ESB-málin vel en eru þó ekki sammála um uh, hvað við um að gera, annar vil ganga inn og hinn vil ekki ganga inn og það verður mjög spennandi að heyra þeirra sjónamöðu eftir Já, við ætlum ekki að segja frá því núna hvor er á hverju aftur, þetta kemur bara í ljós og mann verður að vera spenntir til klukkan eitt að, að fá að vita þetta Hvað segir þú, Frosti, er eitthvað aðra fréttir? Nú er mikið verið ættum matarverðið. Já, hérna ég, eh, það var önnur, önnur frétt sem komir mjög óvart hérna. Ég var að lesa bændablaðið og þá er þar á forsiðu eh, fyrirsök sem segir Íslenska mjölkuvöru með þeim ódýrust í Evrópu og verulega breytingar á verlaði matvæli eftir gengisfall íslensku krónar. Er þetta, er þetta ný konun? Já, þetta er konun sem þeir hafa verið að gera. Þeir vísa reynda líka til töl, talna hjá Eurostat sem sína svipaði mynd og það kemur í ljósa að þessi mönur sem hefur verið eh, rætt um að, að hérna þessi matvar og matakar á miklu dýrari heldur en annars það er í Örbursamfundinu og menn hafa náttúrulega bundi vonið við að með yngungu í Örbursamfundinu myndi þetta lækka þá eru bænd, þeir hjá bændablaðinu að benda það að nú sé svo staða mjög breytt En nú hafa þeir sem vilja gangi í Örbursamfundinu benda á að mat, matvarlar geti lækkað um alltaf 20% ef við gangum í Örbursamfundinu eh, er, er þá menn helst að tala um landbúnaðavörðnar en það, það kannski stangast aðeins ávið þessa frétt. Já og jafnvel sko bændur hafa reynda haldið líka fram að, að, að landbúnaða vörurnar séu svo lítið hluti af útgjöldum heimilana. Hugsanlega er það ekki nema eh, eitthvað í kringum 5% þannig að jafnvel þá að veri 20% lækkun á, á matakörunni. matakörunni þá ekki, myndi ekki skipta heimilin nema 1% máli í okay. heldar útgjöldunum þannig að það eru þessi, þessi sjónamið en við hérna líka er nú það sem búið að gera stjarnakræðina krónuna búin að lækka svo mikið og það eru svo dýrt að flytja inn afrið frá Europasamtunum að þessi stað hefur breyst mjög mikið En, en hvað, er sem, hvað er það sem gerir eða hvað er það sem framkvæmt þess að lækkun um 20%, okkur getur við ekki lækka hana bara sjálf, er það einhvers konar styrkir frá Europasamöndinu, nú, nú styrkir við landbúnaðin nokkuð mikið Hva, hvað er það sem gerir það verkum að verðið á að lækka um 20% ef við göngum í Europasamöndinu Það eru vendala vendatollar á uh, hlutum eins og mjölkur afurðum og einhvers konar landbúnarvöru sem er framleitin hérna á Íslandi og það eru vendatallar og síðan er, eru að borga tölvörst í styrki til landbúnaðarins til þess að halda honum samkynnisæfum við aðflöftavörur. En gætu við tekið þess ákvörðun sjálf og fælt þess að vendatallar niður eða koma það ykkur önnu vandamál í staðin? Já það er góð spurning og þetta held ég að setja því sem við höllum að reyna um. fjallum í þessum tátum og kannski heyra í mönnum frá landbúnaðum og mönnum frá þeim sem eru á annari skoðun en nú er ekki komin tímið að því að hleypa auglýsingum af Egil? Jú, nú komum tíma að því og gestirni koma síðan strax og eftir. Útsala, útsala, tveir fyrir einn, herrafattaverslun Byrgis. Og nú eru gestið þáttirins búin að koma sér fyrir í hljóðveri hjá okkur. Velkomin Andris Jónsson, eigand og frangatustjóri góðra samskipta og velkomin Hans Haraldsson, nefnum við Háskóli Íslands. Takk. Já, velkominir báðu tveir Andris og, og Hans og þá er það stóra spurningin sem allir gestir fá að tækja fær til að svara og að er, er, er þeir hlindir eða andvýr ESB aðald og væri tilbúin að skýra fyrir okkur uh, hvað uh, ástæðana fyrir því okkur þið völduð aðra leðina á svona cirka tvei myndum. Andrés, vil þú byrja? Já, ég get reynd að gera það. Uh, ég er nú ekki sko, ég er nú jafnæðamæður, frálsendið jafnæðamæður og ég er ekki það er ekki partur af mínu pólitísku uppbeldi að vera einhver ákveðin ásta og svona ríkja samböndum sérstök eh, það er svona ekki ekki, ekki þess vegna sem ég aðheilist aðeild eh, ég meina það er alveg hugsanlegt að Európa sem þetta geti breyst eða eðli þess eh, þannig ég geti orðið anduðið, ég útiluka það ekkert hins vegar finnst mér uh, þetta samstarf að Európa þjóða sem að uh, Európa sambandi er vera uh, guðvögt og mér finnst að vera í, mér finnst ég hrindur alþjóðasamstarfi, samstarfi þjóða og ég held að það sé eitt af því sem að hafi skilið Evrópusöldi að frá öðrum heimsálfum og heimslutum að, að hérna að við hefum náða að byggja eitthvað svona velsælt einmitt með eh, ríku samstarfi og, og hérna viðskiptum með þjóða og norrænt samstarf hefur þó að eh, Norðurlandaráð sé sjálfur sér kannski ekkert sérlega aktuelt batteri að þá höfum við, við höfum ná, náðu gott samstarfi hinn Norrland, hin á Norrlandu þjóðunar og, og ég held bara, ég er svona hlindur því að við vinnum með öðrum ég er líka talið að hérna að eh, já, við höfum mislið þangað að sækja við, <laughs> ég er svona sem frálslendur jafnaða mér ég hlindur eh, frálsri hérna verslun og, og, og ég hef aldrei skilið það hvers vegna við ættum að vera Eh, með fátaka bændastjætt sem að hérna, stendur ekki alveg löndi sér og, og, eh, og verið að nýðugræða hana með, með hérna, verndartöllum ég held sér bara mjög óheilbrikt til lengri tíma litið ég get svona skilið að við svona breyta atvinnuhætti þá, þá þurfum við stundum að koma til eitthvað sértak úrraði en almennt til lengri tíma verðum við að eigða slíku og þetta er svona bara grundallarskoðan sem ég með og mm. hérna og ég hef aldrei skilið sem ég skjóta nú aðeins í leiðinni að hérna svona eins og frálslinda hægri menn akkur þeir eru svona ansnónur í Europasambandinu og, og akkur þeir taka undir þegar menn byrja að tala um að Íslandst grannmeiti og landbúnaður er svo rosalega góðar og það sé svona einn rökin fyrir því að við ekki farið í Europasambandi því að þá fáum við einhverslega eitthvað vondar landbúnaðurafirðir, vond grannmeiti og vondar akurkur og eitthvað og hérna íslenski neytendur með ekki við því en treysta ekki þá þessum frábæra landbúnaði sem þeir eru að niðurgreða þannig að þetta er svona margar margt ah, svona öfusnúði í þessu svo finnst mér líka þetta svona já, minnst þetta ekki vera endilega tilfinninga þó ég hef komið nokkuð tilfinningarög sko það finnst mér þetta ekki vera tilfinninga umræða ég hef en, engar ég ber engar kvíðbúa fyrir Íslandi inn í þessu samstarfi, ég held að við munum það sem hefur gert okkur sterk hinga til og hérna, það munu nýtast okkar hann inni við munum hafa rött og ég hef ekki þessar, ég held að við hefum ekki vera með þessar svona þjóðutniskenda að hérna, við töfum sérstuð okkar og ég hef ekki síðan þjóðir gerir það almennt mm. er ekki allt jákvæmt sem ég er að nynnu og ég er alveg tilbúin að gaggar henni hérna eftir ímislegt í Europasambandinu en, en ég er fylgjandi að taka þátt í þessu samstari Takk fyrir þetta Andrés eh, mjög, mjög áhugavert eh, Hans, eh, þín sjónamið Ég er á móti og fyrir því eru er margar ástæði bæði efnahagslegar og líðræðislegar Hvað efnaðarsmálum var þar þá telja Ísland og Evrópa í ekki samleið, sérstaklega ekki til lengri tíma litið. Meginlandslöndin eru ríkið sem að byggja sitt efnaðarslíf á, á, á þjónustu og auðnaði en Ísland aftur á móti er, er heimskvöldathjóð sem á mjög mikið undir frumvinnslu. Eh, við getum tekið fiskveðistefnuna sem dæmi, við hefðum aldrei markað neitt sem að líkist henni. Eh, út af því að hún er hugsuð út frá sjónarhóli það sem að, að sjónarhóli þjóða það sem að fiskviðar er ekki alvöru atvinnugrein heldur styrkja búgrein sem að menn viðhalda af uh, vegna byða og, og menningasögulegur að sjóna með það og uh, við verðum að muna það að ESB heldur áfram að, að þróast við getum til dæmis séð það fyrir okkur að það, að það mun marka sér stefni í orkumálum núna næstunni með, með, með gildistöku Lissabon sáttmálans að þá eikst vald sambandsins í orkumálum og við getum gert ráð fyrir því að það verði hugsað út frá sjónarhóli þjóða sem að skortir orku frekar heldur þjóði, þjóða sem eiga umfram orku það er eiginlega atrið í þessu að það er í rauninni ekki bóði að sjá samningin eins og menn tala um því að ESB er lifandi fyrirbæri og það þróast stöðut og það heldur áfram að þróast uh, myndi halda áfram að þróast eftir að, að Íslandi er komið inn samningur, aðeldarsamningur er aðlögunarsamningur hann er ekki, aðeldarskilmálandir kom ekki fram í, í eh, aðeldarsamningi uh, eh, svo tel ég mm, efru upptöku mjög óheppilega við erum öruglega ósamal um það ég, ég, ég tel hann að rosalækningu uh, við búum með fábreytta vermaðtasköpun og slæma hagstjórn oft og því fylgja mikla sveiblur í efnahagslífin og það er skára þó að taka þá út í gengi sveiblum heldur en atvinnuleysi og, og, og svona harðari samdrætti. Eh, til lengri tíma leiti ber vitanlega að, að stefna að fjölbreyttari verða þetta sköpun og betri hagstjórn og, og því mun líka fylgjastöður í króna. Eh, það má týna til fleiri efnahagsröp, eh, það, það er hækkandi meðalaldur í Evrópusambandsríkjunum sem að gefa sterkar vísbendingum að þar verði ekki mikill vöxtur í framtíðinni, mikill hafvöxtur og aðvilda að tollabandalaginu fylgir skert að, aðgengi að mörguðum utan Európa-sambandsin sem að gætu orðið meira spennandi í framtíðinni. Uh, eh, Líðræðisrökin eh, gegn eða spíu engöngu eru þó í mínum huga sterkari en efnahagsrökin Eh, það skiptir ekki máli eiginlega hvaða enkennum eh, líðræðislega stjórnskipulags maður leitar í ESB maður finnur mjög lítið um, almenningur hefur lítil tök á að hafa bein áhrif á ákvarðanatöku í Brussel uh, eh, Gagsa í ákvarðanatöku er lítið sem ekkert og það er óskiljan, óaskiljanlegur þáttur í fullur trúalíðræðinu að geta fylst með og krafið stjórnendur um ábyrð Eh, það má meira segja nefna það jáfnveil fraklandsfósetti sem hefur meiri áhrifin að sambandsins heldur en fósettisráður Íslands kemur nokkuð tíman til með að hafa hann hefur borðið fyrir sig Evrópureglur sem afsökun fyrir aðgerðum eða aðgerðaleysi eh, svona eiginlega bara svona eins og þær hefur komið frá aðri mætti, bara að vísa frá sér ábyrðinni og, og þetta er náttúrulega mun algengara í smæri ríkjunum eh, Embættismannastjéttin síðan sem að stjórnar í, í, í félagi við stjórnmálastjéttina hún þarf eiginlega aldrei að svara neinum frekar en hún kæri sum. Eh, það er kannski helst þegar að kemur að réttindum einstaklinga sem að ESB stemdu sér sæmilega. Eh, það má færa rauk fyrir því og, og reynda líka móti að, að, að Evrópusambandit hafi stutt í mannréttinda þróun í álfunni, sérstaklega í, í Östur-Evrópu. Mm -hmm. Eh, síðan held ég að eh, Evrópa áhuga á Íslandi sé ofta á tildulega raungu fórsettum, kannski ekki hjá Andrés endilega en, en hjá mörgum, það er eh, það má ekki gleyma því að það var stopnað til þess að binda enda á ófrið sem að var landlægur í meginlandinu koma á garanlegum stöðuleika og ef þú tekur það með í reikningina þá verður það skiljanlegra Eh, hvers vegna Evrópubúar eru almennt þeirra skoðunar að, að Evrópusamband af einhvernum toga sér nöðsinn eh, og fólk fólir galla þess Evrópusamband sem það hefur vegna þess að það verður að hafa eitthvað Evrópusamband en það er skára heldur en hitt eh, við höfum aldrei eiginlega verið þáttagendur í þeirri sögu og höfum ekki mjög sterka svona evróska sjálfsmynd og ég óttast að við getum orðið mjög ónað með lífið í þessu sambandi ef, ef við kynast lífinu að kvöndags því að það er, er stundum eins og menn síðan að, að, að reyna að selja hjónaband eins og business stíl Eða e, eh, kannski að þá að vinda okkur að þemanu sem að einmitt er, er þessi líraðismál og Andris kannski hans kom aðeins inn á það e, einhverja huglega frá þér um, um, um þann þátt og kannski, ef ég fæ kannski aðeins að skjóta inn að, uh, kannski svaraði líka eh, þetta er stærsta, eh, við, við teljum þetta að vera einu stærstu spurningu í Íslandsögun eru þið sammála því og kannski ósangætt að láta ykkur svara henni svona á, á tveim myndum, en gerur svo vel Andris Já, ég veit ekki hvort ég tekið alveg undir það að þetta sé stærsta spurning í Íslandsögunar Mér finnst þið standað fyrir allavega fram fyrir mjög mörgum stórum spö, uh, spurningum í okkar stuttu allavega líðræðisögu þess að dagana Eh, en þetta er svona kannski frekar eitt af svörunum við þeim spurningum í mínum huga Európusambandsæld eh, nú eh, hérna hans svo sem raukstutti það var ágætilega málefnilegt sem að hann aðeins fram að færa, ég veikinn um þalva og ég held að sé alveg holdt að ræða aðeldina á svona þessum nótum að menn, menn raukst í þetta sé einhvern veginn svona byggist að einhverju mati menn menn sé við ekki en það sé kostur og gallar og svo framvegi sko og ég kann miklu betur við að, að ræða þetta á þeim nótum uh, eh, varandi líðræðis þróunina ég vissulega getur uh, vissulega getur uh, hún þróast í rángar áttir og ég hef til dæmis er þeirra skoðunar að, að Evrópiþingi hafi hugsanlega verið tilraun í þessar líðræðis þróun sem að ekki hafi gengið eiginlega alveg upp og ég meður sjáum það að í kostninga til Európa Þingsins, kostninga þáttæðinga er mjög lítill Þa... Er þetta undir 20%? Og, já, hún er sumstaðar minni já. Ég mann ekki alveg hver meðaltalstalan er. er það fyrir náttúrulega að það er mismundi kostninga þáttaka almennt í þessum ríkjum en, en <clears throat> hún er mjög lítil og hefur ekki tekist aukan þráttir mikla auðlýsinga herrferðir og, og þetta er orðið svona nokkuð skonar stjórnmálamenn sem ná ekki árangri eða, eða eru komnir svona yfir sitt, yfir það besta í, eða sérst, komnir yfir sín svona hérna sölu út, <laughs> hvað segir maður sín útsölu dag, eða síðasta sölu dag að þeir hafa endað hann uppi og gert svona ágætt að hluti, ég hef nú álitað um sum Pólir Nýru Brasmussen er eitthvað dæmi fyrir enda fórsettur á Danmarku sem mm -hmm. hefur staðið sér vel aðna en, en að öðru leiti fyrst mér Európið þingi líka bara sem svona pólitið spattir í hérna þannig ég, ég veldi fyrir mig hvort að við erum að halda áforma þeirri braut og, og það er svona eitt af því sem ég myndi vera sem evasendar um að, að hérna með Európaþingið hættuöld að vera með svona batteri sem hefur lítið umboð en, en vill greinlega fá mikið meiri völd og ég ætla nú kannski að koma með hérna aðeins að hérna, ég vona að menn nota ekki gegn mér en, en hérna, ég, mér er svona eðlert að hafa, vera gagsar í því svona hvaðan ég afla minna upplýsinga, ég fór í einu svona mútuferð fyrir nokkrum árum á vegum að Európa samansins <laughs> Hvað er það? Hvað er mútubér? Hann má kalla, kalla það það vantilega þinn Nei, þeir kynna þetta, þetta heitir hérna en einn bókin sem ég er með hérna með mér um Európa þingiðið mitt sem er MERT The European Union Visitors Program Læsleit. sem er yfirskriðt verkefni sem þeir eru með kynningaverkefni sem bjóða Eh, á hverju ári útvöldum frá löndum utan Europasambassins, mikið svona, eh, löndum í þrónuríkinum og bandaríkjunum og, og, og, hérna, og er að kynna Europasambandi og reyndar í ákvæði við þetta mútuprogram er að maður fær algjörlega svona, mjög mikið að stjórna því sjálfur hvert maður fer og við hvernig maður talar og anstæðinga og ég talaði mikið við fólki tænslu sér áratustefnuna og einni eh, hérna, stækkunarmálinn og hérna líðræðis og, og hérna, það er mjög aðtæklis að maður fara að hitta sjálft fólki þetta er ekki eitthvað svona, mann er ekki veldum og stöður áróður, þeir vilja að maður myndi sinna eigin skoðun og ég var í heldina eh, mjög ánæður en, en Evropaþingi fannst mér vera svolítið vafa sem stopnum og ég fann mjög þetta hann, löngun þeirra stjórnmálumann til að hafa meira að segja Evropaþingi hefur verið mjög valda lítið Já. og það sækist í mér í veldu þetta og Lissabonsáttmálinn kemur hérna inn í sko en, en hérna ég held að ég vil frekar horfa á þessu efnaðarslegu saminu og, og draga úr svona forsjárhyggjunni og hérna, það er sumt sem að jáka sem að Európa-sambandi leggur til í þeim efnum en alls ekki allt og, og við þurfum að hafa vald til, a, til að standa utan Hans, ef, hans, ef þú færi nú aðeins inn á núna líðræðismálinn og eftir, eftir að hans er búinn þá ætlum við að spila uh, eina aðra útgáfu af þema þáttarins en hans mm. gerur svo vel Já, vandamáli kannski með með líðræðishallan er e, eða litla þáttöku er, er að, að ákvarðanaferlið er svo ógagsætt og um, það er oft til dæla erfitt fyrir almenning að gera sér grein fyrir samspili <laughs> valds Brussel og valds heimastjórnarinnar og e, Hvað, hvað með skipulæðið eins og leiðtóaráðið, ráðherraráðið mm. Já, það, það er einmitt það sem ég er að segja þetta, þetta, þetta fer eftir svo miklum krókaleiðum og svo flægt saman við stjórnmáli í heimalandinu að eh, bara, ef, ef þú spyrði ef þú vilt eitthvað ákveðið, ef þú vilt kratist velferðarík í Evrópu hvað kýstu til Evrópuþingsins? Já, eins, eins og hann, Andris nefndi á það með eins og Evrópuþingi hefur verið hinga til va frekar valdalust er ekki rétt skilið, ráðherra ráðið Eh, meira en það er einhverja hugmyndir ekki um að færa það yfir. En aftur að þema þáttarins sem er líraðismólinn, einn spurning til þín sem ég vil byrja kannski að spyrja þig Andrés. Nú hefur verið hávar krá á Íslandi eh, um að þurfa að breyta stjórnskipulagi okkar, styrkja líðræði, færa það nær fólkinu og meðal annars innleiða þjóðratkvæðagreislur í stærri málum. Hvernig samramast þessar hugmyndi því að ganga í ES, ESB? Því er það að völdin færast lengra frá fólkinu en ekki nærði? Já, sko, ég kom nú aðeins inn á þetta einn hérna áðan að ég telti að Europasambandi verið svona svar við þessu spurningu sem við stöndum framifyrir eftir þetta hrun, bæði stjórnmálulega hrun, hrun sem ég vil meina hafa orðið og viðskiptarlega og efnaðslega hrun. Uh, hluta til kom ég líka inn á að, að Europasambandi hefur ekki öll svörin og hefur ekki, hefur ekki allt gengið upp hjá þeim í líðræðsmálum og það eru ímsil líðræðshallar eins og hans myndist á sem er vissulega rétt hjá honum. En það svarar ég að tvennuliti að mér finnst. Í fyrsta lagi uh, er ákvarðan að taka Európa-sambandsins uh, eh, þó að hún sé ofta tíðum hæg og hún sé þungi vöfum og menn tali illa um ennbættismenn sem að hérna og, og tali illum það ferli þá er það ferli í eðli sínu sko þar að segja ákvarðantakan innan sambansins gegnum ennbættismannina og svona samráð allt, það er mjög líðræðislegt það er kannski aðeins hægar en viðrum vanir aðeins þingri vöfum en það er hlust á alla rattir og það er, og ég vil meina að hugsanlega hafi <laughs> ofta tíðum Ísland tekið ákvarnir sem hafa byggst á, já, hvort sem það er að fara út í styrjaldir eða í varandi engavæðingu eða varandi lög á, á hérna, frálsapressu eða lögum ríkistyrki til enga fyrirtæki að hvaða er, að menn hafa tekið þetta svona eh, það eru valdamikli menn sem hafa gert þetta bak við luktaðir Europasambands ákvarðin, hún, hún er annars konar og þar, þetta er svona fyrst mér vera, vera nummer eitt að, að þeir, það, er, það, er, það er hlusta á minnihlutarrættir þetta er ekki yfirgangsmenning nú er ég að tala um svona óaþræðanlega pólitíska menningu í Europasamöndinu síðan má segja að, að hérna, já, kannski nefna þetta fyrst en ég sé hann titt annað til já, En ég tók að því að hans talaði um að svona kannski helsti kostur við Europasamöndinu það væri kannski svona lögsest nertu ein, einstaklingan eins og, eins og, eins og neytindalög og, og þess að maður getur mörguleiti tekið undir við um verið að innlega daldi þessa luti. Já. Hvað segir þú við þessa, þessari spurningu sem Frosti bar uppvarandi stjórnskipulæðu og hvort að við, með því að fara í Árópa samt séum við að færast fjær eh, almenningi, fjær fólkinu? Ég er á því að við værum virkilega mjög, mjög að færa, færast fjær fólkinu. Það er þarna væru við komin inn í struktúr það sem að, sko, það má, má jú, að vissuleiti má kannski segja það að það sé ákveðið eh, líðræði, sko, e, eða svona ákveðin líðræðisandi því hvernig stjórnmálamennir ráður á það sínum. En það næri ekki niður. Það er, það, þetta eru, það, já, þetta er svona eins og þegar menn að tala um að það með ekki setja milliríkjasamlinga í, í í þjóðaratkvæði. Stjórnmálamenninni koma þetta saman, þeir aðhafast eitthvað, það er mjög erfitt fyrir almenning að skilja það og síðan komast þeir aftur með, með, með töfluna niður af, niður af fjallinu, þeir koma við, með bóðorðin. Þú veist að það sé að við séum mötuð aldrei. Já, já það, er, það er vandin sko þegar þú ert komið með svona viðtækt eh, fjölþjóðasamstarf að... Eh, ok, en hérna að þú ert búin að breyta svo mörgum innanríkismálum í milliríkjamál sem að þarf að sagt, leysa eftir milliríkjareglum en ekki innanlandsreglum Má ég kannski skjóta einu inn í sem ég, hérna, við ætlum að munna eftir að vera með nokkur sem í þættinum en það er að eh, hvetja fólk til þess að ringja í 904 904 1500 þess að hjálpa fórnalömpum járskjáltans í hæti Já. þannig að það eh, var ekki rétt nummer Jú, jú, 9.4.15 og þá bara með því að ringja þá leggur 1500 krónur inn hjá Rauðakrossinum sem eh, náttúrulega fer allt til aðstóðar á hæti Tökum undir þetta á. En Andri, hva, hvað segir um þetta sjónum með hjá hans? Já, eh, sko eins og ég kom inn á þá, þá er þá er þetta, þetta, þetta fetarlista viðhorf sko í Europasambandinu sem ég hef ákveðin að refa sendur um og ég held að hérna við ættum að ættum bara að halda þessu svona sem mest á ríkistjórnar eh, leveli þessu svona endalum ákverðunum og þá þjóðrakagreislum um stóra sáttmála ég eh, hérna, er með hlindur þjóðrakagreislum líka er með millir ekki mál þó að hérna, ég ætlum ekki að blanda æsefinn í þessu umræðu en eh, sko það sem er hérna mér finnst skipta mál í þessu er, er náttúrulega og ég ætla að koma inn á þann er, er að við erum búin að framselja hluta á okkar líðræði með EES samlinum og það verður áhvert að vita hvað hann segi við þig og því sko hvort að hvort að hann telji virkilega sko að við séum að uh, eh, hvað hva skoðan hann hefur því að við höfum ekki aðkoma að þeim ákvarðun sem við erum að taka upp í lög Ágóð, þannig að það, það er svona eina af þessum jákvæðu hliðum að því að gangi Európa-samöndið er við fengjum þá sætið borðið hins vegar að því að veita hann sem er nörgulega minnast aða að hann ætli að segja það auðvitað Eh, verður það ekkit selja hérna, valdamikið sæti en við getum haft, á, hugsanlega haft mikil áhrif í þeim málu sem snert okkar hagsmunni og það er svona hluta menningunni að menn fái, fái skýrt að segja sinna sko um það sem að þeir hafa hagsmunni og hins vegar það að við hefðum auðvitað átt að ganga inn fyrir tíu ára síðan því þá höfum við fengið miklu fleiri eh, stopnarnir, ráðherra ennbætti og þingmenn á erbuþinginu Hans, hvað segir við þessu? Ég ætla fyrst, fyrst að segja það sko að Ég held að Evropasambandi get ekki þróast nema í federalism átt ef það á að gera einhverjar líðræðisumbætur því að þá þarf að skýra hlutverkin og gera það meira afgerandi. Eh, þannig að, að, að sko annarkort þarf að skera það niður sem að ég, ég geti jafnvel huglegt sko yngöngu í Evropasambandi að það væri skorið niður eða þá að, að það þarf að þróa það í átt að federalisma. Það, þessi þetta sem menn eru með í dag að þetta er, þetta er hálfgerður mínum að þetta er hálfgerður óskapnaður en eh, svo við komum að eh, komum að EES að þá, já eins og þú sagðir að þá erðu áhrif Íslands sára lítill við erum að tala um hvað 0,06% aðkvaða vægi í ráþæraráðinu sem að er, er ekki neitt við höfum núna áhrif í gegnum samráð og í gegnum lobbyisma og það er því okkar, okkar aðal leið til þess að, að hafa áhrif. Það sem að fyrst og fremst myndi breytast er að ESB fengi vald í fleiri málaflokkum en núna er og það eru margi stóri málaflokkar Já, ég ætlaði bara að skjóta, ég var einmitt að rekast á það í bókinu hérna Tengsli Íslands og Európa-bandalæsins skýrslu Európa-nefndar, mm. það stendur að blæsa í 43 og að, að, að í 1990 grein samningsins um Evróska efnaðsvæðið mm. þá hveð á um að þegar e að frangatastjórn ESB hefur undirbúninga nýrilögjöf mm. sem samningurinn tekur til, skuli hún óformlega leita ráða hjá sérfræðingum eftaríkjana, það er hjá mm. Íslandi, Nóri og þar mm. höfum við áhrif á frumstegum og ég held að við höfum eins og ekkert nýtt okkur þetta, ekki það verið Jú, ég held maður að þetta að veri nýtt að einhverju leiti, maður kannski nýta þetta betur Ég ætla kannski að nefna því hjá eftir í andrið þú talar um þjóðræðkvæðagreifslur í svona stærri málum og ég vona aðeins að glukka í hérna, bækur fyrir þáttinn og Lissabon sáttmálinn núna sem eru vantala mjög stórt mál í Árópa-samöldinu en það var bara einn þjóð sem í raun fjekk að kjósa um hann í þjóðræðkvæðagreifslu Ef við ekki að taka þessa spurningu eftir auglýsingarlið að því að nú er komið að því að hleypa auglýsingum að ert að hlusta á þáttinn ESB Nei eða Já á útvarpi sögu þar sem Egil og Frosti fá gesti til að ræða eina af stærstu spurningum Íslandsjónar. Já, góðu hlustendur, þið eru að hlusta á þáttinn ESB Nei eða Já og við erum að reyna að svara einni stærstu spurningu Íslandsjónar, eða ganga inn eða ekki. Áður við höldum áfram með gestun okkar Andrés og Hans, þá vil ég nú minna á Facebook síðuna og við erum konið núna með 34 aðdáðundu frosti og um að gera mér fylgjit með á Facebook síðunni því að við ætlum að vera með getrun í þættinum og, sem, og við erum ekki búin að kasta fram spurningun hún verið köstuð fram eitthvað tíman í þættinum þannig að menn verða hlusta og velun eru vegleg og fimm fyrstu sem svara spurningunni rétt á Facebook síðunni í komment, kommentin þar fæ að fá ból frá Dogma ísl, glæsileg íslensk hönnun en ef við höldum okkur við málefni það er að segja líðræðið í ESB og svona rétt fyrir auðlýsingarliðið þá kostuðu fram spurninguna því Andris nefndi hérna þjóðratkvæðagreislur í stærri málum og það er mikil umræðu í Íslandi einmitt í gegnum æsett og ætlum ekki að ræða það, ræða það núna Lissabons átmálin er frekar stórt mál en Írar voru samt eina þjóðin af er ekki 27 þjóður í ESB sem fjekka kjósa um hann í þjóðratkvæðagreislu uh, eh, Hvað segir um þetta Andris? Eh, ég á mjög erriðt með að tala gegn beinu líðræði og hérna, mér er það þvertum geð. Þannig að eh, sko, ég verður nú veikin að ég, svona, ég fylgst með þessu þetta en, en kannski ekki svo náið en <clears throat> Lissabon, sko, menn vilja meina að að ákvörðunartaka innan samband sem sé ekki nóg effektív og, og hérna það sé eh, <laughs> og mörg ljón í veginum og hérna, hann að það má segja að menn séu svona að reyna að menn eru vissulega með Lísabónsafmálunum að þess að reyna að draga úr líðræðinu eða svona fyrirverðum sem hafa við líðræði innan, innan, við ákvarðanutöku innan sambandsins og, og það finnst mér nú eiginlega að vera meir, frekar rauk að þar að segja líðræðis afsæli með Lísabónsafmálunum séu einmitt rauk fyrir því að þetta hefði þetta farið þjóðrakagrisli sem víðast um, ehm, Þetta sé ykkur möguleik að, að það, það þróist hannig í þá átt Svo auka þjóðræðkagreifslur í sambandinu? Já, einhvern veginn verða menn að svara þeirri óanau sem er vissulega innan sambansins og því hafi minnst á sem er alveg rétt eh, með líðræðið eh, með, með líðræðið í, í, í Europasambandinu og hérna þannig að mér finnst þetta æskilegt ég hef eins og það er ekki þess að stór auðvitað er þetta sumt stórar ákvarðin er mismundið en flesta svona sameilar ákvarðin sem menn er að taka eru svona eins og frjálst flæði fólks og, og um, eh, svona, eh, hérna, leggja niður veabrefa eftirlit og svona sem að eigur einstaklingsfrelsi að mínu viti, flesta því, fæsta því sem að mennur reyna að taka sem, sko skerðir einstaklingsfrelsi að, og því komi hérna inn á hann með neytindalögjuna og mér finnst svolítið harta menn sé að tala um sko forraðis, þess að menn sé að tala um að uh, það er miskilningur sem við, við lendum í hérna á Íslandi að frjálsíkjumenn fór að tala um það sem eitthvað frelsi að, að, að hérna, koma inn á fágefni og, og engavinnavæðingu og eitthvað neins klíkuveldi það sem að Europasamband hefur staðið sér vel í, hún hefur brotið upp sangefni hún er staðið sér gegn hérna, farsímaframlegundum sem að hafa mikla hagsmenn að gæta í sambandinu hún hefur tekist það, núna er að koma universal hérna, hlæðslutæki fyrir farsíma það er aðurbúr sambandinu að þakka <laughs> skilji, þetta hefði aldrei gæst á Íslandi já, ég meina, Microsoft uh, eh, og margir sendið tilbaka, þannig að það er, er ákveðið líðræðina Fáum fá nokkur á frá Hans um þetta, Hvertu, hvað finnst þér? Ég er náttúrulega, fyrst að vil ég gera aðtöðsendur það, það, það var kosið um Lissabon í fleiri löndum heldur en Írlandi, það var kosið á Spáni og í eh, Fraklandi og eh, í Hollandi bara hétt stjórnaskráin þá en það er ekki, það er engin teljandi efnislegu munur á stjórnaskráin og Lissabon sáttmálanum. Í, í Frakland og Hollandi kusum en vittlaust, þeir feldan og þá sáum en enga aðra leið færa heldur en að eh, láta hann ganga aftur í formi bandorm sem að kallaðu sáttmáli sem átt að fara í gegnum þingið og það er ekki nema í Írlandi þar sem að þeir gáttu ekki komist hjá þjóðratkvæðagreisla það var haldinn uh, eh, þjóðratkvæðagreisla og, og þetta er einmitt þetta, þetta er e, e, e, einn af stóru vandamálum einn af stóru vandamálum við líðræðu á Europasambandið að sko maður geta ekki staðið í samningaviðræðum eins og, eins og ofti talaðu um núna og alltaf borið niðurstöðina undir þjóðaratkvæði það tekur, lang, það tekur á langa tíma og eh, e, ákvarðan að teku ferlið innan ESB eftir, eftir stækkunna það var orðið og áskilvist maður gátt ekki verið að dunda sig við þetta áratugum saman og svona að þessu leiti að þá er Þa, þá er ESB misefnað fyrirbæri það, því, það hefur og viðtæk völd Já og það er ekki hægt að koma við líðræðislegum aðferðum til þess að fara með þessi völd. Sem einu spurningu hans teginu í þessu er hvernig stendur á því að, að þeir sem stýra Európa sambandunum þeir eru að taka það allt í áttal meiri miðstýringu og meiri svona e, eh, dragarlöndi frá einstaklega ríkjum mm. meðan þjóðurnar og einstaklingarnar að spyrna við fótum en fá ekki e, hljómgrunn. Hvernig, hvernig getur þetta gengið til lengda? Hvernig, hvernig sjáu þið þetta þróast að þessi svona mikið ólíka skoðinu þeirra sem leiða Europasambandið og þessa og síðan þjóðarna sjálfa sem verðast vera að spilnaði fótum Hvernig, eh, Andrés, Andrés. Og, Andrés kannski næstur Já, ég vil ekki meina sko, þessi þjóðirnar í heild sé að spilnaði fótum ég held að, að hérna, Európabúðar séu almennt ánæðar með svona þróun í álfunni, ég meina við höfum búið mikla valsalt hérna undanfærna Þeir feldu sem sagt, við getum ekki lokaðum fyrir því að frakkar, já, já. hollendikar já feldu stjórnarskona þegar hún var feld, felduna, og í henni fólst meiri samtöðum valdsins í Brussel já. og það virtist vera efasemdir hjá kjósendum í þessu alveg mjög sterkar og þess vegna var ákveðið að spyrja þú ekki nánar Já, já, e, e og við mögum ekki samt kenna Európa-sambandin um þetta alls saman vegna þess að, mm -hmm. að hérna, það eru þetta líðræðiskerlega kjörnastjóðir svona nokkurn veginn í flestum ríkjum Európa-samsins og hérna e og öllum og og það er ákveða hvernig þeir fara með svona ákvarðanir og, og ég held til dæmis að lög sem að eða, ríkistöndin eh, hérna, að lögum sem að ríkistöndin hefur kynnt um þjóðrakagreistur getur svona virkað sem þá heimill á þetta ákveðin hluti þjóðarinn að geti krafist þjóðrakagreislu mm. og ég held að þessi er hundar átt að segja því núna að æsif <laughs> hefði farið fyrir þjóðrakagreislu ef þetta hefði verið búið að samþykja þetta en, en hérna, þetta er svona, menn vilja helst ekki þjóðrakagreislu þegar þeir ala þegar þeir eru í stjórnarhanstöðu mm. en hérna, já, það eh, eh, getur svarað þessari uh, þróun ég held alltaf að ríkinni minna, ef menn virkilega, ef þetta eru virkilega hagsmunni húfi ég, ég svona, þetta, fyrir mér er þetta svolítið akademisk spurning um þetta líðræði gagvart sko milliríkja sáttmólum En, en mér finnst þetta önnur spurning ef maður ætla að fara að auka völd Evropaþing sem svo fara í áttuna féturleisma þá er þetta að fara að snúast meira um okkar svona einstaklings uh, hérna frelsi Hans, vilt þú setja leggja árið belgum þetta? Já, bara eins og ég sagði á þann að, að Evropasambatið er búið að breyta mjög mörgum innanlandsmálum í milliríkjamál Já. og líðræðinu verður eiginlega ekki komið við Já. En hjóða eh, til það sem Andri sagði áðanur en um að, að skipulagið í raun í Európa-sambandinu væri ákveði líðræðislegt, þú heldur meina þá hefði kannski ákveði brotið upp svona einhverju leiti eh, klíku skap og svona kunningasamfélagin og ég, ég hérna, hitti nú Sundtóp í Árbæði kaffi alltaf reglulega og, og þar hafa með rætt Europamálinn og þar hafa einmitt eh, þeir sem hafa velja að færa raug með því að ganga í Europasammatið að við myndum raun kannski færa þá völdin frá svona íslenska klíku samfélaginu og, og stjórnmálunum hér og út til Európu og það verður þá kostur er þetta halbær raug uh, eh, í umræðinu og fyrir, fyrir þá að ganga inn og segja já við eða spíja hvað segir þið Andrés og Hans? Já sko, mér finnst þetta, þetta er reynda svona svolítið kannski raukfræðilega er þetta ekki góð rauk en þetta er rauk sem ofta hafi verið notuð samt eh, varðandi aðald að Europasambandin ekki bara í Íslandi og mjög skiljanlegt að þau séu uppi núna með það sem við erum upplifað varðandi íslenska stjórnmálamenn og, og íslensk þjóðskipulag en uh, þau hafi verið notuð í mörgum landum með þetta vegna þess að uh, sko þar hefur verið vond stjórnskipulag það hefur verið, það hafa komist í valda minna, eftir hrun östublokkarinnar mjög hérna miklu svona Eh, populistar og gamlu kommunistaflokkarnir voru komst aftur til valda og svo framvegis mm. og Európa-sambandi hefur svona svolítið eins og þroskað líðræði mm. sem að tekur inn þessa vittlýsinga og hérna <laughs> veist, og þeir, ég minna, fá sæti á Európa-þinginu og, og, og svona tekur það að sér þetta er svolítið svona eins og stefnagakart Kína draugum það nær okkur og breytum þeim fannig sko. það er stefna Európa-sambandis líka það er svona svolítið að, að breyða út betri vinnubröð og eh, eh, þroskað líðræði En það legg ekki alveg að taka inn Tyrkland Nei, það er svona þessi, þetta er svona mótsögn í varandi Tyrkland. Tyrkland er náttúrulega rosalega stórt land með mjög hátt hlutfalla hérna, e, múslimum og það er svona andugakart múslimum sem er að byggjast upp í Evropu og ég held að hafi tölur með það að gera líka. En mér finnst sjálfsagt að gera hérna kröfurgakart Tyrklandi. Hvað segir þú um þetta Hans? Ég held að, held að menn sé á, á villiköttu þarna Evrópusambandið er ekki byggt upp þannig að, það, að vald þess kom í staðin fyrir vald innlendra stjórnbánumannu. Það, það er ætlast til þess að, að löndin hafi staðist kaupanahafna skilirðin áður en að þau fara inn og síðan vinnur stjórnmálastjættin eða, eða yfirvöld á staðnum, þau, þau vinna í samspili við yfirvöldi í Brussel. Brussel hefur ekki, ekki eftirlit með því sem er að gerast heima í hér Þannig að við getum áfram haft, haft okkar Berlusconi Já, Ítalur geta haft sem Berlusconi og þeir geta verið með ma mafjun á Sigile og Napoli og um, eh, Európa-sambandi stoppar uh, þetta ekki, það kemur ekki í staðin fyrir En maður heirt þá kannski líka umræðum þess að sko nála og fjarla frá fólkinu, þetta kannski tengist einhver leiti, leiti því er, eru allar ákvarðanar færast til Brusil eða verða ákvarðanar eftir um bara, alls konar mál, heilbriðismál, mentamál, skólum og vegamál og þess áttar. Hvern, hvernig mun þetta fungera? Sko, pólitíski verulegin er sá að, að, hérna, að e, það er áfram, því pólitíska valdi er að mestu leiti í höndum ríkisjöfna hversi ríkis. Það eru svona ákveðin svona samileg þjóðþrifarmál eða alfu þrifarmál sem að, hérna, er verið að reyka áfram og það er mikið að því snýst einmitt um um, hérna, þróunaraðstóð byggja upp infrastruktúr í, í alfunni og og hérna, heldur mikið að landbúnaðar styrkjum fyrir minn smeg en, en hérna sko eh, en pólítiska vald ræður hens og það er mjög mikið eh, ráðarráðið og leitárráðið ræður eh, úrslitum um öll mál loka, loka úrslitum þó að síðan þetta búið komið veg fyrir hérna neitunavald örlítils minnilhuta þá getur minnilhutin ennþá stöðað mál og, og hérna ég held sko ég hef ekki sko ég hef ekki hérna ágjur af, eh, af því að menn sé að útbreyða þess að ég ákvæðu hluti eins og hérna Európusambandi eh, hefur verið að gera Ég, ég kannski, svona, kannski svona, grunnar spurningun er að við á Íslandi höfum verið að reyna að færa aldrei völdin út í sveitafélagin og, og þess að þar en hvað segir þú um þetta Hans? Ég veit nú ekki hvort að það sé endilega nöðsilegt hérna á Íslandi að vera að færa, færa Íslandi er svo lítið land til að byrja með því ég held að þetta sé svona allt meira og minna í okkar, okkar nærumhverfi en það er náttúrulega sko, náttúrulega Europasambandi það virkar ekki eins og, og stjórnin í Reykjavík eh, það stjórna mjög mikið með því að setja einhvern ramma utan um hlutina. Við náttúrulega erum búin að vera að tala voðalega mikið um, um tilskipun nr. 19 frá 1994. Já. Þú ert að segja að þessi ekki með puttan í nei, hverju máli? Nei, en þeir leggja línunar. Þeir leggja línunar, já. Og það er svona gott að koma inn á kaup, kaupanarfnarskilinu og mér finnst það eiginlega ástæðilega hveit ykkur til að vera með sérstakann þátt að taka þau fyrir í einhvern þætti með einhvern sem kannu aðeins betur en ég. Ég hef heyrt þau sjónamið frá fólki utan Örbjörnssambansins um í Asíu og annar staðar að kaupanarfnarskilinu sé bara flottasti eh, sko sáttmáli fyrir hérna mannreittindi sem að gerður hafi verið í heiminum og séu bara einstakur eh, og afregg Európa-sambansins, þannig að það var eitthvað sem að hérna ég verði til að fræðast mér um. Þá er það spurt ekki hvort að Európa-sambandið sjálft stennst kaupmannhafn og skiljum. Me, með þeim orðið þá ætlum við hérna að taka eitt lag. Já, nú vorum við konir aftur hlustundur góður og þið eru að hlusta á ESB, nei eða já, þar sem við erum að ræða stærstu spurningu Íslandsögunar Og nú er komið að stóru stundinni, það er hlustenda geturinn, ég ætla að vona að allir séu á Facebook síðu þáttarins og við hefum fengið fleiri vini. Allir 35. Allir 35 minnir konir inn og velunni eru glæsileg og það eru eh, fimm fyrstu fá dogmabóli í velun ef þeir svara spurningunni rétt á, á hérna, Facebook síðunni. Hvernig leita maður þess að geta að Facebook síðunni? Já, heyrðu, ef það eru að reyna að finna hana þá heitir hún ESB Bill bandstrygg, bil, nei eða já og ef maður slá inn ESB, bil, bandstrygg og search þá ætti það að lenda inn á sko, síðunni og, og, og spurningin er hver samdi tónlist þáttarins nafn þess mann sem samdi tónlist þáttarins og nú erum við að gera að fara á Facebook síðuna og, og svara því fimm fyrstu fá bólinn en við ætlum að halda áfram umræðanum hérna með Andrés og, og, og Hans og við höfum verið að ræða líðræðið í ESB, þróun þess og, og stjórnskipulag og ég kannski velta fyrir mér einu Hans og Andrés, það er Európu þingi, nú eru hvað, 750 þingmenn þarna og það er bæðið Európu þingi, það er ekki og ráðherra ráðið sem, sem þurfa að samþykja lagasetningar og svona. Eh, hvernig getur við, svona pínulítið þjóð, haft áhrif ef við gengjum inn í Európa samvætti í svona stóru, stóru þingi? Hans, vil þú byrja? Ég held að við hefðum ekki teljandi áhrif. Það er, uh, við erum með hvað, hvað, 6-7 þingmenn þarna inni og þeir náttúrulega, og síðan eru flokkablokkir innan þingsins og þeir myndur líka stil deilast á það þannig að þeir einbytta sér, sko, þeir eru tettir aftur, aftur það stýra að segja þetta er blendingur af, af, af stjórn og uh, blendingur af, af uh, sambandsríki og ríkjasambandi Þannig þú ert að við hefðum ekki mikil áhrif? Ég held ekki gegnum Evrópaþingi, ég held að við hefðum fyrst og fremst uh, okkar áhrif með því að koma fram okkar sjónamiðum þegar að það er verið að móta reglugjörður eins og við gerum innan ES núna. Andris, hvað segir þú? Sko það sem ég veist jákvæmt við Európa eh, Þingið sérstaklega og þetta er skiljanlega þetta ruggli fólk alltaf, þessi hugtökkaldsömmul, frankatastjórnir sem stýrir hérna daglega starfi og embatsmennunum uh, eh, hérna ráðherrarraðu leitarað sem er vettungur ríkjana og ríkistjórnuna mm. Eh, samarlsvettingu sem kemur eh, saman eh, hérna, stöku sinnum og síðan Evropaþingið sem að setur svona reglulega bæði í Strasbourg og, og í Brussel einhverjum svona skringilegum hérna, uh, málameilunar uh, ástafa og eitt af því sem maður má hlæja Europasambandinu fyrir en, en, en það sem er jákvæmt við Europaþingið er það að það gefur svona þessa flokkapolítísku vitt, þar eru flokkahópar sem vinna saman þannig að til dæmis eins og mínir skoðanabræður í, í flokkahópi jafnahamanna að þetta, þetta á svona endur spekla heið pólitiska lítur á við Európu og gerir það, þetta er kosið sérstaklega þannig og núna eru jafnahamenn reyndar ekki meira hluta, eh, þeir eh, geta, mynda ekki meira hluta, eh, þetta hefur þá áhrif á meðan að lagasetninga vinnan er í gangi að þessi pólitiska vitt og þess að því þá skoðanir Európa búa, það er endur speklist í því hvernig lögin eru undirbúna. Það er vantilega, við getum verið saman um það að það sé jákvæðara heldur en að það sé ykkur embættismenn og ykkur lobbyhópar sko hins vegar fylgir einhvern veginn að þú kemur með 750 politikusa og setur það í eitt herbyggi og lætir það að vinna að e, þeim finnst þú að leiðilegt náttúrulega að þeir vinna og vinna enna og það er ekkit endilega alltaf sem kemur eitthvað út úr þeirri vinnu skilur, það verður ekki alltaf lögum stundur sem betur fer, stundur því miður og þess vegna sækjast þeirri meiri völd og þar finnst mér nú persónulega ég er nú komið þarna og skoða þetta bæði í Bryssel og, og, hérna, og ég satt þegar, þegar Európa Barroso segi mm. og hérna hitti hann að fórsetta einn að fórsetja um Europþingsins og svona en það veist, það, ég vil hafa það að náfram sem er ágefandi, það er gott en, en vil ekki gefa því meiri völd er það, En er það ekki rétt skilðið hjá mér að það er hluti á þróunni þá á að auka völd uh, þingsins og minga völd ráð þeirra ráðsins en svo skils mér líka að hvorið þessara stofnana geta sett lög, það er bara frangværtastjórn eða sko hérna borið lög fyrir þingið og Jú, alveg, rétt, bara frangværtastjórn Þeir vilja breyta því, þeir vilja geta sett lög sjálfur eða komið fram með frumur sjálfur í Europaþinginu mm. og ég, ég held að það sé nú reyndar ekki komið til frangværtar sko en En, hérna, en, en, en já, þetta er rétt, rétt verkarskiptinga svo lýsinni. Eh, Hans, hvað segir þú um þetta 750 manna, manna þing? Já, eins og reyndar það sem Andrés kom inn á með að, að, að það endur spekli endilega pólitíska skoðanir í Evróp, ég er ekkit svo vissu um það oft eh, þeir fáu sem að yfirleitt kjósa eru ofta að kjósa út frá innanlandspolítík því að það er bara afskaplega erfitt fyrir fólka að fá þá almennilega reynd hvað Evrópuþingi gerir og hvaða áhrif það getur verið að, að reyna að hafa með því að, að kjósa eitt frekar heldur en annað veist, því raunin veist ekki almennilega hvað þú ert að, að kjósa oft uh, Svo nú, nú eh, líður að lokum þáttarins og spurning frósti hvort þú hafi nýjustu tölurvandi aðdáðendur og, og hvernig gengur að svara spurningu þáttarins því að hérna, við erum að spurja hver samti þemalag þáttarins og svona kannski áður í frósti kemur þessar tölur kannski í lokin Andrés, finnst þér líklegt að við göngum inn í Európsambandið e, eða ekki og, og, og hans en ef Andris hefur þú byrjaðir Það er svona erfið spurning <laughs> samfélsku spurning það, það er þetta svona eins og umræðan er þá, þá hérna þá er maður eh, ákveðin að efasindir en, en hérna ég held að ég held að eh, hugsalega með þeirri svona uppbyggingu sem verður hérna og, og bjartsinni þá, þá munum við líka vera bjartsinni á það að okkur munir farnast vel í Európsambandinu og hérna við höfum þannan samabörð og hérna ég held að hann sé allavega ekki, ekki eh, anstæðingum aðeldar að þeim sem að vildu ekki setja þetta á dagskrá í hag Nei. og hérna ég vona, ég vona allavega okkur vaksi ásmið, núna finnst mér við líka frekka látt í umræðinni hérna, eh, aðelda sinnar finnst þér líklegt að við göngum í ESB? Mér finnst það líklegast, ef, ef við annar borð göngum í ESB þá verður það líkast til á næstuna meðan það er greppa, ríki ganga í í ESB eftir krísur, þau ganga ekki svona mm, Uh, þarna hvort að það verður það verður bara ráðast, þetta gengur ágætlega hjá okkur anstæðingunum núna Svo verður bara að kjósa hans aður beð þingi <laughs> En það er eftirlit Þakk okkur fyrir þetta hérna, Nú er klökkanarðin eh, vantar hann að 5 minútur í tæpar í 2 og að koma á lókum fyrsta þáttarins ESB, nei eða já lögadeginum 16. januar Við verðum hérna aftur á saman tíma næsta lögadar Já, við viljum þakka Jóa Tæknimanni fyrir að loðs okkur svona í gegnum fyrsta þátt, þáttinn og auðvitað gestunum, Andrési Jónssoni og, og Hans Haraldssoni fyrir að koma í þáttinn og þakkum hlustendu fyrir samfélgina og við minnum á getrunna á Facebook síðinu og hvetjum alla til þess að koma auðvitað og hlusta á okkur næsta lögadag. Í næsta tætti munum við freysta þess að fá til okkar formin Evrópa samtakana og heimsínar til að ræða eina stæstu spurningum um Íslandsögunar og Frostu Egil þakka fyrir sig í dag heyrjus næsta lögadag klukkan 12.45 Útsala, útsala